ikaze muri kino gice cya kabiri cya kino kiyago kidasanzwe tugirana na sebarundi ku bijyanye na kazoza k'ubutunzi mu gihugu cy'u Burundi kizigenza w'ihanga ry'abarundi turi kumwe tuganira ubu dutandukiriye ibyerekeye amahangiro y'iterambere imbona kazoza y'u Burundi ihangiye ku mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine ubu iratunganywa duha ifoto yayo mu myaka y'imirire eh, ikintu cya mbere twatanguriye kuraba tuti mbega igihugu kugira ngo kibone ko giteye imbere umwenegihugu wacu aba ameze gute icyo ari cyo twahereye ko mm-hmm. ni ukuvuga si bishasha tuba turi ko turarondera uraba abenegihugu bipfuza ko baba bameze gute rero ngaho urashobora no kuraba ibihugu biteye imbere bameze gute ukaraba ibyo bakenye n'ibyo bakenutse niho rero twaca tuvuga tuti dukeneye tubanza kubona tuti dukeneye igihugu ubwa mbere ni igihugu ifise iteka igihugu ifise iteka gihagaze mu bindi bihugu kikibona ni igihugu kiba gifise amahoro n'umutekano ni ukuvuga yuko umwenegihugu wese aba yiyumvamo amahoro mu mutima ni igihugu umwenegihugu aba afungura neza kuko gufungura burya ntibisa hariho gufungura gufungura neza mhm. ni igihugu umwana wese ategerezwa kuba ashobora kuronka ubumenyi bukwiye bumutuma ashobora kuzokora ibikorwa by'iterambere atamwana n'umwe aba adafise amikoro yotuma ajya kuronka inyigisho aronka ubumenyi ni igihugu umuntu wese yumva yuko agwaye ashobora kuvugwa urumva ubwa mbere gukingira amagara iyo ugwaye naho ugashobora kwivuza ni igihugu abantu banezerewe erega nacyo kiri mu iterambere kubona ko abantu banezerewe batafise umwabyi mm. bumva ko banezerewe kugira ngo ko abantu banezerewe nk'ubu uravuga uti nshaka kujya kwinezereza hari ahantu numvise heza guhashyitse haba hameze neza cyane uti ni ku biyaga byo mu kirundo bimwe ibiyaga by'inyoni mm-hmm. ugaca uvuga ngo ndagiye kunezererwa hariya uba ufise ubushobozi bwo kuvuga uti ndagiye nanjye gufata akaruhuko eh. mbe ndinezereza rero ni igihugu umwe ne gihugu abameze uko hanyuma igihugu rero nacyo kiravye isanamu yaco ubusanga gifise amabarabara meza gifise umuyaga nkuba gifise ibyangombwa byose ibintu bijyanye no gufasha ingenzi biba bihari ugasanga igihugu nyine kirorosha ubuzima bwa bene igihugu mm-hmm. tutibagiye kuvuga yuko n'uburongozi haba hari uburongozi abantu bose baba biyumvamwo bakumva ko banezerewe n'uburongozi bwabo ugasanga ari abantu ahashitse hose abashitse abashitse mugari kuko umuvuga uti mm. ndaguha akarorero kamwe narabye igihugu cy'ubushinwa jewe naragiye kwiga iby'iterambere mu gihugu cy'ubushinwa ingene bateye imbere mhm. hari eh, mu gihumbi n'amajana icyenda na mirongo umunani niho bacapura igihugu cy'ubushinwa mhm. ingene bagishaka mm. baragiha isanamu hanyuma bacavuga bati kugira dushikeyo bigenda gute Mhm. Eh, baca barafata bavuga ingene bashikayo baca bafata umurindi icyo nakundiye abashinwa uvuga rimwe bakumva gatanu uvuze uti turahagurutse turagiye bose ntawe urabahirya mhm. nicyo tuvuga tuti bafise inyifato nziza twavuga ngo disipurine bose barabona bati tugiye hariya jewe shaka ko nzoba ameze gutya hariya hantu nzoshikayo gute mugaca muba muti turagiye abashinwa rero baca barafata urugendo jewe nagiyeyo mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani turaharira n'abashinwa mm. bavuga yuko bakenye niho batanguye no kunyereka eh. niho batanguye kunyereka ko Burundi n'ubushinwa ngo binganye itunga mm. ndabaharira banciye banyereka umutahe wo gutanguza baranyereka neza ingene bafashe urugendo nuvuga igihe cyose hari hakiri umushinwa atarabaho nk'uko babishyize mu isanamu naho yaba umwe bavuga ko batarashika mm-hmm. urumva mu bihumbi bibiri na mirongo itatu twebwe icyo gicapu turamaze iyo sanamu ubu twayikoze tugira tuyishyira ahabona mu minsi iza mhm. tuzoyishyira ahabona abarundi banayiterere nabo mhm. turi ko turiga ingere tuzoshikayo twokora iki mhm. jenda wa mbere mpimiriza amakoperative icyo naragenda ciga neza ndavuga nti nshaka kumenya inyene amakoperative ateza imbere igihugu nsanga muri amerika kugira umuntu wese amenye kwandika no gusoma kuko iyo umenye gusoma ikinyamakuru kibonye uca usoma ugacuraba uraba uba uri kuriga iby'abandi nk'icyo kintu kugira ngo burundu uzubigishe gusoma ikinyamakuru bizana utwara umwanya kandi biri mu iterambere kumviriza impanuro z'abarongozi hajya kuzumviriza amajambo indongozi zivuga nko mu burundi usanga ntibashaka kumviriza umuntu burya nka mu burundi urasanga nk'umuntu ambonye kuri televiziyo aca yugara aya nawe nasanze igihugu cya mbere cyateye imbere ubuyapani bwataye uvuga bati ntidukeneye umuyapani n'umwe abaho atazi gusoma no kwandika kubera iki gusoma no kwandika gusoma bigutuma ndaguha akarorero amakoperative njye nk'ibitangura hariho ikomine naririye ndayiririra neza ikomine yitwa mukike mhm. hanyuma umusaseredoti wo muri paruwase mayuyu mhm. aransaba ati jewe urabona umusaseredoti ni nk'umubyeyi mhm. abantu bose baza kuririra iwanjye simfise icyo ndabagaburira mm. nagira umfashe basi nijoro rimwe babeho kubera ikiri ishinge ntimurihindura rikava mu byatsi biribwa nza numva umuntu avuze ngo inka zacu nazo zorishahe hmm. iyo nka niyo irakamwa n'iriti rimwe ntabwira none iyo nka udakama nawe urazoraba ntiyemera no kwishyura mu isoko ngo inka mm. yiwe ndavuga ngo mudahindutse karabaye hanyuma bukeye kabiri na akarorero k'amakoperative kabisa mhm. bukeye kabiri nzasanga mu kike y'amahera twaha miliyoni icumi ku koperative ku mutumba ku mutumba mhm. dusanga bafise mu bubiko bwabo muri banki imiliyoni ijana na mirongo umunani bafise itoni z'ibiraya batara bafise hegitari icumi z'ibiraya batarasoroma ndabaraba uwo muvuduko mu mwaka utashika umwaka utaranahera ah, mukikiraje uno munsi mukike nagiye nzosubira kubaramutsa ngiye kubakeza mm. sinzoba ngiye bya bintu mvuga ngo ubukene nzoba ngiye kubakeza kuko bo barazi ingene umuntu ava mu bukene barabibonye na gatandatu cyane n'indwi mu rusaka ndabaza ndabaraba abantu babanza ndabaza rero nka mwe mubayeho gute baca babwira ngo twege gahiga igiterwa mbumbarugo dufise ngo ni mhm. umugano ngo urumva ngo uyu musore arongoye ngo se wewe wamusohoza ikigudu cy'umugano ngo kanura batwereka emwe mu rumonge hari hameze nk'i dubayi bahatwereka igisagara cya new york ngo gitega ngo niko izoba imeze ngo igisagara cya ngozi uko baravuga jya nabwirane ibyo muvuze ni amahendwa abana mm. ntagomba ndababaze ko atakizana ko kirondegwa abarundi bazotangura gukora ryari kugira turabe umurindi bakora ko duce tubona ni ryari bazaba bageze kuri iyo shusho kuno munsi bose bicaye ariko nkaho ubushyikuci uvuze ko abarundi bose bicaye bari bicaye kabisa mm. oya bari bicaye noneho mu myaka cumi n'itanu ho ntibishobora kuba bikiri uko nyine ndakubwire eh. cyari ikintu cyose ndakiraba ku munsi ku munsi nk'ubu nafashe umutahe ndaba umutahe twatanguje mu bihumbi bibiri na gatanu mhm. ndaba Burundi umutahe bwari bufise nca ndaba uno munsi nca ndaba inyungu none mu bihumbi bibiri na gatanu twari tumeze dufise ujya mutahe tukaba tumeze gutya uno munsi mbega uwo mutahe nawo tuwutanguje bizaba bimeze uti ngaho bumva ibiharuro ngaho baca bumva ingana bakora ibiharuro bagaca babibona mm. erega ibyo birimo ibiharuro urashobora kuvuga uti ndabona dutanguje umutahe bigenda uko ubu Jerome ndakubwire je ndiko ndagenda ndinonora imitsi cyane ndagenda mu mitumba mm. iyo shitse hari ishure kenshi ndahagarara ngaca maze abanyeshure muri mwese uba ufise ikintu atunze ninde mu myaka itarenga ibiri iryo shuri rizoba rifise inkwavu n'umwarimu azoronka n'abana bose baronke cumbwira abana bo kuri rya shuri bose ashobora kwigurira ibutura akiri mu ishuri ku ntebe y'ishuri nk'ubu rero hajya iyo nza ndabona abana bambwira ndoro iki ndoro iki ubwo nyine nca mbona mu myaka iza ingereza mugamu ibihumbi bibiri na gatanu n'ubu ukuze ntiyashobora kwiyumvira ko azokorora n'agakwavu genda byibuka bavuga ngo ropeplema siko babivuga mm. ngo basubire kuzana ibitungwa turaba rero uno munsi rero turafise ndashaka kuvuga nti mu bihumbi bibiri na mirongo ine jewe ndashobora kubona ko nzoba afise umuriyaridi ataco ndiko ndawukoresha hmm? kandi aho havuga ngo wewe umukuru w'igihugu iyo ngwara mugwaye yo kumva kwitunga riva mu mahera uhembwa ndakubwije ukuri mugirwaye iyo ngwara iterambere ni musezere nivyo ndiko ndavuga ngo mu bihumbi bibiri na mirongo ine ntaho tuzoshika nico gituma nita ku rutare nkabigisha kugira mwese muhinduke bacamera nk'uko umenga bambaye iniforume gushika uvuze uti tugira tumwaguke umushatsi bose bawo umwuko mhm. impuzu baca bambara iniforume bose bagira imboni imwe mu gihe rero uzoba uzi ko itunga ryawe rizova mu gusaba none ntujya gusaba akazi mpa akazi mugabo jewe akazi ndashobora kukiha sinzi ko kandi bigenza ndabahororera butari buke ngiye mu gihugu nta gihugu na kimwe ndavamwo ntize ikibatunze i bugande urabona abantu bari mu kabare ijoro ritaraza haba hariyo inkoko haba hariyo imbata haba hari utuntu twinshi iyo rero hajya avuye gukaza agenda ariruka agashika arutwa abagara ariko arabagara hajya ah, agakora akagaburira igitungwa cyiwe hajya saa y'ijoro rero agaca yoga agaca agenda ku ibare uzobona ibugande bajya mu ibare mu ijoro kubarama urakeze icyo kivuga abarundi bakunda kubarama mm. ntushobora gutera imbere bimeze kujya iyo usaba rero ukavuga uti jewe ubuzima bwanjye ndabuzeye mu gusaba umushahara ntushobora gutera imbere rero ubu harageze ko duhinduka kugira tugira umushinge wa mbere umushinge washaka ega je ndabigira kuko ndabona aho tugeze ndabona yuko burya abarundi bariko barahinduka cyane nakubwiye ugwaruka mm. nirwo rumpa washaka inkomezi nyinshi cyane hanyuma n'abakuze n'imiburiburi baramaramara mm. kuko bugenda araba nk'ibi muri ko muravuga ngo inzara nk'akarorero duga ubunyene hariya ruguru uraza gusanga ibigori bicumiye mu mirima uno munsi ibigori biri mu mirima gukora ruguru icyo ni ikintu cyampaye ingufu ibyo byose ndiko nakubwira ubutahe dufise mhm. ubutahe dufise ubwo gwaruka umaze kubona umuntu ugwaruka ruvuga ngo jewe nzotungira murimwe n'ubworozi muribuka ariko ndababwira abamenyeshamakuru ni hajya wo kwiyororera ibifyera woronka amahera wo kwiyororera imisira muribuka ingene bantutse hariho ubundi umusore yitwa wiliberi jerome aha wenda kujyana hajya aho mu gisagara ntihagarara ubunyene ugure umwumbati ugenda he kenya aho wokwemera mugo uzogenda urahe mu bindi bihugu umushikiranganje aragenda akahagarara mm. akagura umwumbati agenda jewe narabigize n'umuco wo kutarira mu ibarabara narabigize oh, abantu b'abakene nibo ba mbere bishima aboro nibo ba mbere bishima je nange muri amerika jana n'abarundi nibo baracatwenga je nagiye jewe muri amerika ndazigene hazimvye ah mm. muvanga ubuzima burazimvye borazimvye mm. muri amerika nyabona muri amerika urazimbye je rero nshitseyo ncaja kwisumira ngo none kuko amarira duheranye ngo tugira gute ngo reka dufashe ndabatwenga ngo none tugira gute none ko cyatarahera ko cya nkiyafise wari watwaye menshi nabara umushikiranganje reka ndakubwire banywa ahantu henekene igugwa amadorarane nanje ikaziye nari nayiguze amadolari atandatu umuntu akuze ukorera leta uracigishwa kubaho mu buzima ariko bakabona umunyamerika we urazura benshi bafise twa debuye batwara mu mugongo udusaho ubu ni udusaho badutwara mu mugongo mm. uzura abantu benshi kuri iyo kositime yawe urakubitako mm. ngaha ni bangahe kuri kositime akambara ntashobora kubera iki kajya kari mu mugongo agaca afata aha igikombe cy'icyayi aha n'umukate ahagenda arahanyagura bagaca batelefona na bavugana akabare baza kujako agaca agenda agaca kubita henekene akubita broshete zibiri na henekene nka zine mukazabumva ngo bo bukene buratwishe rega umutahe bwiza ni ukubanza kumva ubuntu bwawe naho ndiko ndavuga uko ubu murabona eh, mu minsi heze naraciye navuye mu rumonge nci bururi ndaba ndabona inyovu mu mugamba nahora mbona ari nyovu sanga baharimye hajya n'umutahe biraboneka ko abantu batanguye gukora urazogenda mahwa urabe uri ko ugenda ibururi mm. urabona ko ya nyovu yose iri kwiragira ujya n'umutahe rero ndiko ndabona mm. nkavuga nti ibyo ari byose uwo mwaka bazosubira baharime hajya ntibazohaheba ahubwo hari iyindi nyovu bazorima burya jenda araba abantu mu maso n'uno munsi ugende nka mu isoko mm. uraba abantu ingene basa urabona ko bakeye mu maso bimwe nakubwira baratayugira akanyamuneza baratagaze ndakubwira ikindi kintu cyerekana yuko umutahe tuwufise mhm. abantu nturigera wumva ko bararira ngo barabuze ibiyeri eh, wowe n'amafana bayabuze bakarira bakabogoza ko babuze ibiyeri hawe mm. warabonye igihugu umuntu arira akabogoza ngo arabuze inzoga jewe ngira mfate ingingo umuntu wese nzokumva avuze ko ari umukene nzoce ndamurondera ndamuha umubonana mm. ansigurira ubukene bwiwe aho buva n'ingana vyagenze rega wasanga ari iryo tunga n'abarundi bose mm-hmm. umwe wese navuga ati je nkeneye yuko mu myaka umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine ntegerezwa kuba meze ukurya nabivuze ntegerezwa kuba ndi mu nzu nziza ntegerezwa kuba mfungura neza ntegerezwa kuba nywa amazi meza indongozi za kino gihugu uziha ikibanza kiyihe uruhara zizogira mu iyo mwayo merekera aha indongozi rero nibo nshyira imbere nta kintu wumvise navuze yuko mu minsi iza ubutazuba ikintu akora iwabo mhm. umugambi akora iwabo ushobora kuduza umwimbo no mu mabanga ntakwiye kujyamo kubera ntushobora guteza imbere igihugu ngo utambana na mukeba ntakubita urugohe mbwira ingere twatera imbere tugenda kuri iyo migani akora eh? indongozi itegereza kumva ko atamwasi n'umwe ifise je nk'ubu umarambwira abantu je nta mwasi n'umwe afise mu Burundi nta ndongozi zirenganya abantu none wama ariko nabivuga nanjye ndiko ndabatatira ejo agaca agaruka ntiyarimye musitanteri yari ariho kugira ngo amutunganirize n'ingoga mu bisanzwe mbere mbwira indongozi ni wowe uri musitanteri niba ushaka ko ikomine yawe batunga mhm. basange hariya ajya kumurondera mu biro ugasanga yagiye gukorera ku rubuga rega ari musitanteri akorera neza ku rubuga mm-hmm. ntibazoza kumurondera ku ikomine bavuga bati ntacu no munsi ari kuri uriya mutumba ntazojazo ari ku mutumba iwacu urumva uca umurindira ngabo rero abatware bukuri abatware bukuri aragenda hariho akantu sinzi umuntu yavuze neza mu by'iterambere mbere bijyanye n'uburongozi bwiza yuko akamoto k'intama niyo mbazi y'umwongere mm. intama niyabimota nabi niko ategeza kumera niko cumera mm. je nk'ubu birambabaza abantu bavuze ko bashonje nanje ntashonje kandi nkaba ntari kondya amahera mpembwa nkaba ndi kondya ivyo nari nkavuga none jewe ko nagize uku mm. none bo niko kibatogira uku ko nabahaye akarorero indongozi nziza niyo itanga akarorero kandi urugamba rwo kurwanya ubukene nta rusa rusana n'urugamba rumwe rw'umuheto urugamba rwo kurwanya ubukene um, um, indongozi ije imbere mm-hmm. abandi bagakurikira mu rugamba rujya rundi rw'umuheto urazi yuko yaguze imodoka porobogisi yaciye yapfuye kuyigura cyane aranyandikira ati ndaguze imodoka aciye mu bizina mm. nehe nabo baba mm. batakiribwa indongozi rero nziza nk'uburumva naraberetse inzira bashobora gutungiramo umva iyo uvuze ngo umufuka ntushobora kuronka amahera ndakwereka ingeno yaronka kuko abantu batumva iterambere nk'ikintu nk'ishuri ryari kubakwa ku miliyoni nk'ijana na mirongo itanu ugaca uryubaka ku miliyoni amajana atanu wumva harimo amashuri atatu mm-hmm. ngira uwo muntu wumva tuzoshikana mu bihumbi bibiri na mirongo ine ameze uko umuntu ashobora kumva yuko amwenegihugu ashonje abuze yajya n'iyo ava kumva we ntacyo bimutwaye akabona ko abantu bari kwirigara nta ngorane ubu si indongozi biragoye ufise indongozi nk'izi ibihumbi bibiri na mirongo ine ntibyokura nicyo gituma mu rugamba rago ruzana umushinge ubona nguma ndiko ndamama nkavuga nti indongozi ndazihanura meruku meruku meruku meruku jewe ndibaza yuko bazohinduka kuko barambwira bati ubu n'urya igiturire cyangwa uwunyonora abigirana ubwoba hmm. iyo umuntu yaratayogira ubwoba bujya biba bifise ingaruka nziza hanyuma ibikorwa kugira kuntu tuba tuhahimiriza ku bikorwa umuntu akabona ko ariko aramuhimiriza akabona yuko nk'umuntu wakuwe mu mabanga kubera ari kinebwe ubundi akurikira ntasubira acavuga ati ngerageze uko bigenda kose ukuntu muri ko murashyira ingufu ku burimyi ku bworozi kuri ibi bintu by'ibikorwa by'amaboko ntimuhava musanga ibikorwa by'umutwe bihabiribagirwa byo guteka umutwe umuntu agire ibyiyumviro by'imigambi y'iterambere ninde yakubwiye ko kurima atabwenge buriho ajaja kurondera umunyamahera mhm. baca barakora ingwa bakagurisha bose bakaronka amahera bose reka nguhe akandi karorero maze kubona mu iterambere gakomeye cyane cya giterwa cya pacuri inyanzarake mhm. kiganda kinezererwa cyane kuko ni ibintu twagiye inama n'ingenda bitangura yazanye azana imbuto akaba afise abagoronome bazi kuzitunganya izo mbuto bagaca baha imibyaro abarimyi abarimyi bagaca barima bimbuye bagaca bashora ku ihinguriro rya wa wundi nyine numva afite ihinguriro n'imbuto umviriza urwo runani mm, hanyuma abarimyi baciye bagira ububiko bw'amahera ni ukuvuga kubera yaba ariko arashora ubu ntibakimuha amahera mu ntoki bamuha itike gusa byerekana ko yashoye ibiro ibi n'ibi n'ibi mhm. amahera bagaca bamushyirira muri bwa bubiko ni ukuvuga ubu umwenegihugu wajya i nyanzarake baragenda muri burya bubiko ati mwo muri yone baramuha kuko barazi ko abahera aguma yinjira uwo muri iyo nagacaca kuwukoresha ibintu mhm. ibyo rero ni ibintu biri mu iterambere hasi ni ikiyaya mhm. amazi yose ava hariya hejuru uno munsi ugiye igihogazi ukaraba ingene bavomera ku mitumba hejuru ugaca ufata iyo reresi ugaca uca kuyereka abo muri komine bwera mm. ndakubwije ukuri wabona amahinduka uri umuhanuzi rero wo mu bushikiranganje uburinzi n'ubworozi ushaka guteza imbere igihugu uzunguruka uravuga uti jewe ngira ndondere ingene abarundi bose boshobora kugwiza umwimbu je nk'ubu mugari ikibazo nkora nimvira mbe aha bavuga ko bashonje ubona isekeza nakoze ryo mm. kurima ukabona amatongo mashasha rimwa ukabona abarimyi bashasha babonetse mbega iyo twigumira kumwe twari turi imbere igihugu gitezwa imbere n'abenegihugu umwenegihugu wese mu bisanzwe na jenda imwo nawe utegereza kuba wikorera ibyawe rero aba bikorera ibyaba bagwizatunga aba nibo bafise hariho abafise imitahe umva jewe nk'ubu ndafise umutahe w'inguvu fate umwene wa hariya haruguru tuvuga ngo ni mu rutoke mhm. arafise inguvu akagira itongo nawe uri umugwizatunga ufise amahera uca ugenda ukavuga uti jewe ngirangure imashini ihingura Eh, reka nguhe akararo gatoya mfashe igitegwa cyitwa ikinzari urakizi yego ikinzari burya ifu y'ikinzari irazimvye je gacara ngura imashini ihingura ikinzari gaca ndababwira mwese nkagenda kuronda n'imbuto y'ikinzari gaca nzana mwese nkabaha ndabahaye mukimbura mugaca mushora iwanje sindabaguriye mhm. mu gihe cya leta twaragize intumbero y'uko duca tumuha duca ibyo banki yamuhaye ingurane duca tuyorohereza ku buryo inyungu ikiba ntoya ku ngurane ibyo banki yatanze hariho ingene tubikorana ibanki nkuru y'igihugu igacikorana n'ibanki yaguhaye amahera mwumva yuko rero ntugire ngo bose n'abamarayika mm. ku isi bose si abamarayika ariko uravuga ati he reka ngere ndabahende ngire uko nuko nuko nuko reka burya ntubona n'ibintu muvuga by'ibiturire burya muraraba neza hariho abantu bajya ibiturire kubera batazi kugumya umutima babihabwa n'abo bagwiza atunganye kugira bahumirize urazi ko mm. igiturire gihuma amaso abarundi bari hanze umwe wese utanga idolari rimwe muri mu kigega cy'urwaruka hanze turafise urwaruka rutari munsi y'ibihumbi mirongo ibiri none wumva batanze umwe wese atanze idolari rimwe mu kwezi abumvise yuko tugiye twarora inkwavu nk'ubagira batawe gukora amahinguriro azohingura ibintu byose biva mu nkwavu aya mahinguriro muri ko murayavuga muyibuka ko akoresha umuyaga nkuba akenera umuyaga nkuba eh, turabizi rwose umuyaga nkuba dutegereza kuwurondera ikintu cyose gikwegara n'ikindi mhm. haregidezo murabona ko irabaremesha mukabona muti ndetse tuba harabumva ntwenga iyo numvise umuntu yagiye gusaba umuyaga nkuba bakawumwima ndabaza none mu muhaka ubuntu kuko ujya muyaga nkuba wewe nk'ubu oh, amahera utanze niyo aca dukoresha ubwacu tuje kurondera ubundi muyaga nkuba mu isano niko byategetse tugarutse kuri uyu muganda w'abarundi bahunze igihugu hariho abahunze bavuga bati twagirizwa yuko twaba turonderwa n'ubutungane hari ikintu cyo kubahumuriza mwigera mugira muti nimutahuge twubake igihugu cyane eh, mugira muti kwihumuriza ni ukutarenganywa umuntu ukamuha uburenganzira bwo kuburana kugira yiregure kuko hariho abantu bakora ikibi ngo ngo nzoca ngira ibiganiro mm. nzoca nsaba ikigongo urabona ingene badusubije inyuma urabona ibintu batuye raba je mpora nca kumisaka amabarabara warabonye ibarabara amahera dutanze dukora amabara ya musaga za mutakura urabona amahera ajya amahera yo kubatsa ibitaro reka burya nicyo gituma muhora burana n'ibyo gusaba ikigongwe hariho ibintu turaba jeremiya ndamubona ndabona muderega ndabona ni benshi ariko hariho n'abandi benshi mudahimiriza ngo baze rega burya umuntu aba afise ukwishyira ni ukwizana jewe hariho umuntu yari impunzi mu bubirigi hanyuma arambaza ikibazo ati urabye ubona wo mpanura gutaha nsanga ni umuntu yifitiye akazi keza mu bubirigi mbere washaka ari mu bantu babayeho neza kuko arinjiza amahera ku buryo yambwiye yuko ku kwezi ashobora kugira amahera ko nk'ibihumbi nka bibiri by'amayero uribuka iwanyu uca ufata muri ayo maheruronka ugira umugambi i burundi uzoza wisunga mm. utashye hanyuma n'abarundi ubateze imbere numva rero n'abandi babona iyo bibereye busoga baribuka gusa yuko bagiye gusoma iwabo mu burundi mm. baze baramenya ingene mm, bashobora guteza imbere igihugu yari ari muri bajya basoda batembagaje ubutegetsi mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu hanyuma araruburana aharutsinda kandi bose babibona kubera iki kubera ata ushobora kuronka byerekana neza ko yaribwo ah. rega nta kuvuga yuko uyu ubutungane bukurondeye uca utsindwa mhm. nibyo kera ubutungane wamengana igikoresho mugo ubutungane si igikoresho mm. buraburana nyene mukanikirana n'umushikirizamanza mukanikirana ukarutsinda aka kantu kuko nyamigenda ko atari miri menshi kandi nyakamenya gimwe hari ikintu mu by'imigenderanire mu kunagura imigenderanire muriko murakora kugira ngo dushobore kukamisha naho nyine ingene twashyira mu ngiro ayo merekero tuyashyikire eh, icya mbere tugira imigenderanire kugira ngo turabe ingene twotera intege abanyamahanga bafite imitahe bayizane mu gihugu cyacu ibihugu bibanyu byose tubanye neza umaze kubona abakuru b'ibihugu baratse Burundi umukuru w'igihugu cy'u Burundi akagenda iwabo usanga hari n'umuvukano udasanzwe uri kure burya jembo n'uri kuraba hagati y'ibihugu kuko ndaraba nk'ingene ubu dushyitse ku rugero usanga umukuru w'igihugu uvuga ngo ndamukeneye tuvugane ku telefone mukaganira ku telefone ukavugana n'urya tukayikura mu nzira nubwo rero dugize dufise ingoga ingoga zukuza muri ibi vy'imigenderanire nyene harabamwo ibikorwa vy'amashirahamwe mpuzamakungu azarazana imitahe canke akazana imigambi kurangurira imigambi mu gihugu mukunze kuvuga ngo ntibigizeyo ukamenga twokwishobora tutagiye turakira ayo mashirahamwe nayo nyene amashirahamwe turirukana mm. oh, mugabo hariho hariho amashirahamwe usanga azanye ibintu ntawutemera mm. none nk'umuntu nk'ubu yova ngo ndazanye amahera ngo ndabahe amahera kugira ngo mutangure gutera imbere ngo mugabo nimubanze munyemerere yuko abagore n'abagore bazorongorana wayemerera eh, uvuga uti taha wewe naya shetani twe nitwubakira muri shetani mm. eh, hariho ibintu hariho ibyaha navuga nti bikaba ku isi ari bvumwe birumvikana murabaye ikibanza none muri aya merekero turimo kugira eh, ikibanza kirimo rwose mm. kuko mbere washaka nicyo gice gikomeye kuko umutahe nyamutahe uva mu migenderanire n'abo dusanzwe dufashanya erega uno munsi muramenye ishyirahamwe mpuzabakungoni ritegeka ibihugu byose ko bifatana mu nda kugira ngo dukutsanye twese dutere imbere ibihugu biteye imbere bikaza gufasha ibiri inyuma ni ukuvuga ko rero bagenda ari uguta umutwe abo rero niba abandi bagenda bataye ubwoko igihugu cyacu n'umuriro udahera mm. nanezerejwe n'abaheruka kugaruka mbere nova ko bahungutse kandi batari bahunze abari bagiye muri serivisi bari bagiye kuraba iyo busoga mm. narabonye abagarutse burya muri ka muntu iminsi yose abona ko ahandi ariho heza mm. ntibigere avuze ntibugire umenye umusaraba wundi yikoreye baza ugende uwurabe neza mm. ubonye uca umenya wowe wawe ingene umeze uno munsi umukuru w'igihugu cy'u Burundi ni nimero ya mbere mu muryango wa afurika y'ubuseruko ni nimero ya gatatu mu muryango wa afurika yose neka no muri bino bihugu aguma atogwa guserukira ibi na biriya bitumariye iki icya mbere murumva yuko mu mutima ucabaho igihugu cyawe cyizerwa reka burya si umukuru w'igihugu bizera mm. bizera igihugu hajya mu abarundi inyifato yabo niyo ituma none gipfa kirapfura kirikira none aba bantu bo mwarugwananye nta kiba none hari n'umwe bakomereye ntawabakomereye eh. ugwaruka rero igituma rukurutera intege nibo tuzeye kuburara n'uburamuko nibo tuzokogera ko rero ababyeyi nibumve ko ugwaruka twese ari rwo twogera ko arico ariyo nkoni twishimikije hanyuma iyo nkoni rero iyo mukundana kurya nyine uzi kuyishimikije nayo ni inkoni z'ubwenge iyo ubonye ko uyikunda ukayishimikiza nayo ica yumva ifise ingoga igaca yumva ko ifise kazoza hajya rero njyewe ukunda urwaruka ko nkunda akazoza k'uburundi nta kizigenza wihanga ry'abarundi ni ryari uvuga uti umunwa wose uzoba ufise icyo ufungura none ubu no munsi abatarya ni bangahe genda mu misa ku iparuwasi uraba abantu ingene basa none mu minsi yose ntabwo umubona arwaye kwashi kwashi kwashi kwashi mm-hmm. ubu rero byarahetse none ubonye umuntu atisize amavuta amaboko ukabona umubiri urayagayaga ntucibona ko ibyo arya birimo amavuta mm-hmm. navuga yuko kuvuga ngo ni ryari ngo murundi ngo umunwa wese uzaba ufite icyo urya mm. kiretse abashaka kurya bicaye mm. nokubwira yuko nuba abarundi boshaka ubu nyene ubu kuri iyi saha mu kwezi kw'icumi na kabiri nta murundi n'umwe yoba avuga ngo ndabuze ibyo mfungura n'ahandi ndazi yuko bose bakora nta myaka ibiri yohera umunwa wose utarose icyo ufungura n'umufuko mbere mhm. n'umufuko urimo inoti ukaba urimo inoti ndetse nawe haye akarorero kumutamara ari aho wibugendana yaratubwira ati je mubaze mubaze n'ababanyi bose je nari umworo kandi umworo w'ikigaba hmm. ati ubwo ngiye no guca n'ingero hmm. amahera yose araca nayajana mu gwagwa mw'ibare nkarara ntariye umunyu bakarara umunyu batawuriye mugabo harabaye abantu bamuhanura bamwereka inzira ati aratangura gukora mu mwaka mu myaka ibiri nasanze yari umukene umworo yaravuye mu bworo pi emwe nkonoreye amahera yose nuvuga ngo umutayi yakoresheje umva yarose uwamufashe hmm. yahereye ku bihumbi ijana na mirongo ibiri abaraduze acagura ibibuguru by'ingurube bitatu hmm. avuga ati uburundi turapfuye n'inzara ah, akaronka inyungu nk'ubu mbere ndiko ndaraba abantu benshi bariko baravuga ibyo ni abantu bose b'ibinebwe hmm. ni abantu b'ibinebwe bari baramenyereye kurya ibya gusa jewe umuntu sinakubwiye yuko numvise umuntu avuga ko hari ubukene ubu nzoza ndamurondera anyereke ubwo bukene afise aho bwavuwe mm. ahanyereke wenyine ubwo bukene afise mm. none je mbwira ingene woza kuvuga ngo ibintu birazimbye ngo irya zirazimbye wicaye ngahe bujumbura jewe mpejeje kugurisha ikiro c'ibiraya amajana umunani igitega mm. ugaca ngo birazimbye ngo igihumbi n'amajana ane noja kubabaza mbwira wewe kutagwaye kwashi urya iki nyereka ibyo urya amahera aho yakura ko wicaye ngaho i ndakubona wewe usanga ari umuhinga yigira abantu imigambi bakamuhemba none wumva bakenye none wowe wotwara umugambi ntuce wunguka byinshi none wumva ntakenye nabo yagira imigambi ntibakenye ni ukuvuga yuko hariho abantu ariko bagira politiki iyo ni politiki ni uvuga y'ubucafu kuva ko ushobora gusengesha ni nk'aba nta bandi urabona basegesha abamugaye agakota ikimuga akamujyana kugira amusegeshe jemu ntandababaza none wewe uwo muntu yakunaniye kugaburira kugira ngo wirirwe umwanikiye ku zuba ariko hari uwuvuga akavuga ibiboneka niyo umuntu avuze ati esanse yakenye ukagenda ukabona ko imirongo bantu ba none mugende muyizane none ntirihage irihe none barakubwira ko muri sitoke atayirihe igitoro n'ubu ntibagende bakivome kirahari mugana agiye numva ofisi imiduga irenga ijana eh. avuga abakozi banje bagira batahe bumva rero mwaranyimye igitoro none wewe kw'igitoro uzaho kiri ntitwakubwira ujana amarundi uyashyire hajya a hanyuma ugende uvome ntikiri hajya Dar es kiri kure amakizane hajya rero abantu mm. bazi ngo bariko barakina hari uwo wigeze wumva yafashe agapakira imifuko y'amahera mm. y'amarundi akagenda hanze kujya kurangura amadolari hari uwo wumvise nese amadolari yari ngaha mu burundi ge nico yitwa ndakubwira umuntu wese afise amarundi icya mbere niyo aba yarananiwe gukora imigambi mm. nayajane muri banki abafise imigambi bikorera eh. hariho igikino bakinye mbere bazaye inoti nshasha baca baraza izo nshasha nazo baca kubika ico ikintu ntikizosubira je nguma ndabahanura ayo mahera ari mu mazu nibayafate bajane mu mabanki hama bifitiye imigambi bayakoreshe imigambi y'iterambere bashobore kugwiza itunga abo bandi muri gituro batayazana urumva nayo barose mu biturire ntarakire kitagira umuti igiteba n'ingorane reka turangize kino kiganiro ntitwokirangiza tutagarutse ku kirundi ejo bundi wagize uti ikirundi gisubire kigarukigwe abantu bagerageze bakoresha ikirundi ahantu hose mu makoraniro mu vyegeranyo iki kintu muhaba mugishikako utavuze ikirundi ururimi rwawe n'igihugu ntubugikunda udakunze ururimi rwawe jewe burya byerekana iki mu mutwe igihugu cyawe nta kiriya reka umenya bisinzikarira cyane no mu ndongozi amajambo ashyikirizwa none reka nitwe twatawe kurwara kubera bwa bukoroni ngo umuntu ngo abone ko yateye imbere ateza kuvuga ururimi mvamahanga none nk'ubu mwafata ingingo y'uko amategeko y'umukuru w'igihugu azohora asohoka mu kirundi ibyo batwaye uno munsi wabwira ngo yandike mu kirundi kugira ryandike umwaka wohera kubera iki twarogewe mu gikorone nicyo gituma ari ibintu tuzoza turazana Eh, mu munsi naza mbona banyandikiye itegeko ry'umukuru w'igihugu bakaryandika mu kirundi nta ngorane ntacyo byontwa ego bivumiriye ngo cyaba bikwiye reka hari n'igihe bobigira bakandika ibitari byo bakabyandika na mugabo tugaca twumva umenga ikirundi gifise amajambo make ariko nk'umuntu ahagarariye ibwirizwa shingiro ingingo ya gatanu ikaba ivuga yuko n'amategeko n'amabwirizwa vyose vyo kwiyumvirwa mu kirundi bikajya mu zindi ndimi bihinduwe urazi ko twaba twabigerageje amabwirizwa yose urabona ko duca tugira mu kirundi no mu gifaransa eh. nk'ijambo leta eh. ubona hari umuntu azi icyo ari cyo leta urazoraba mwebwe shingiro ingene bacanditse bavuga leta uko nyene mm-hmm. mukarake ndakubwire ko leta ni igihugu novuga nti inzira yaracitse kugira uzusubire kunganisha uburundi bwo imbere y'igikoroni uzaba usanga umwanya munini imyaka myinshi yayimaze mu minwe y'uwundi muntu aho handi hantu hari ni hahandi rero igikoroni kivugira si mu muryango kuko jya mpora umwana ashaka ube urumurimye umwana ataha ku mugoroba atashe ku mugoroba ugaca umutuma kuvoma ntimuvuganye abasaseredoti cyane cyane kuko arashobora kuvuga isaha yose atavanze n'urundi rurimi ikirundi bajya barakwiye kuza baratwigisha tubarabira ko je mpora ngerageza mugabo ngasanga naje hariho akanciyemwo kiya kigo kijejwe kuryohora ururimi rw'ikirundi gikwiye gukora kugira ngo gukora neza kugira ngo nivyo tutabonera amajambo kuko ari ibintu tutagirira amajambo kubera atari ivyakame vy'i Burundi mhm. rero ikirundi tugisubireko iterambere kugira igihugu tugikunde tubanza gukunda ururimi rwacu birakwiye yuko twigisha rero hari imiryango mparanja abagiburaya bobo rero emwe ntubabaze ukabaza uti none we wa mubyeyi we bigenda gute ko wewe uvuga ikirundi abana bawe ntiwemere ko bavuga ikirundi mm. bijya byerekana ko atamutima gukunda igihugu afise reka rero turangirize ngaha kino kiganiro kiganiro kidasanzwe aho twari twishikiye ku kirimba cy'umukuru w'igihugu kugira ngo tuganire ibyerekeye cyane cyane kazoza eh, k'ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi mu nzira zabwo zose nkengurukire sebarundi kizigenza wihanga ry'abarundi wakoze kuri kino kiganiro jewe ndi ngaho kugira ngo nse ndahimiriza abarundi ndabereka inzira ishika hanyuma n'ababahenda kugira ngo nabo nyene baze barabona ko babahenze hanyuma hariho ukundi kuri rega rero abantu benga barisangiza ukuri none rero ibimenyesha amakuru vyo mbere biza biratanga amakuru nk'aha erega nk'uko wowe twicaranye ni nk'uko twari twicaranye n'umurundi uwo ari we wese nicyo gituma nzo kwamanza ndabitaba tugira ibiganiro nk'ibi kugira na kajya kandi utabajije ejo kaze kabaza abamenyesha amakuru nabo ntibige bige ingene bamenyesha amakuru eh, hajya uraze umenyesha agiye yumva ndamutelefona ndamukeza ko acyagiyoherwa hmm. eh, kubera ndabona ingene ariko aramfasha mu guhimiriza iterambere hajya azanye umuntu